njyewe icyo novuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro ni ukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki muritegurirwa na radiyo isanganiro wibaza iki reka nsubire ngushimire ko gukurikirana ibiganiro vya radio isanganiro nguramutse nguhe n'ikaze mu kiganiro wibaza iki niganiro ukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mangu wibaza ko uyu munsi abanyarumonge batubwira icyo bibaza ku itegeko ribuza kuvuza umuziki kurenza isaha zine z'ijoro jewe iyo ngingo ndayishima eh, ndayishima gute jewe turabye nka twebwe bivanye n'ibintu tuba dusanzwe dukora nk'umujya mwanya habageze yuko turuhuka kandi n'abandi bantu hari abantu benshi baba bamaze gushyika mu busaswa hanyuma bakaruhuka neza ata maradiyo aguma avuga hirya no hino nk'abantu bajenga umutekano igihe ariko baravuga amaradiyo ntibashobora kumva biba biri ko biraba hirya no hino igihe rero ayo maradiyo aba yahoze bashobora kubananya bakora ibyo basanzwe bari ko barakora umutekano ntangere bakumva akajagari yo kaba kabaye hirya no hino wibaza iki iyo ngingo ubushikanganje bw'intore hagati bwafashe je baza simbi cyane ariko mugabo ugiye kuraba aha turi mu rumonge je ndiko ndaraba ibikorwa bihakorerwa hariho ibikorwa bikorwa mu ijoro kandi bigakorwa n'abantu batandukanye nk'akarorero abiga amakaminuza benshi harimo abafongisiyoneri baza kwiga bagodotse ku kazi abandi benshi nabo baba bagodotse kwikorera utwabo abandi nabo bakiga amakuru diswari yo kwiga indimi zitandukanye cyangwa ibindi byigwa muri uwo mwanya rero biga mu ijoro barafite umwanya bahereza ko benshi baheza nko mu masaha saa tatu z'ijoro muri uwo mwanya rero bagodotse baraja gufata akayaga cyangwa ikiganiro y'ibyo bakoze mu bubare butandukanye kubahereza umwanya w'isaha imwe akaruhuko isaha imwe umenga benshi baba bahohotewe harimo n'ababa bafise ingenzi zitandukanye zabagendeye ni ukuri mu gihe cy'isaha zine z'ijoro ni ukuri aba ari umwanya muto cyane w'isaha imwe wo kuganira no gufata akaruhuko wibaza iki iyo ngingo cyo nayibaza ko icya mbere na mbere iyo ngingo ndayishimye iyo ngingo ya leta ndayishyigikiye uti ndayishyigikiye kubera iki ndabyo nka kimwe hari nk'abantu usanga tuba nk'ahantu ugasanga iminsi yose ahantu hose havugira imiziki no mu bunywero bashikana mu masaha akuze ko bakwiye kuzoba bugaye mu gihe cy'isaha zine nibyo leta yarafashe iyo ngingo mugabo rero iyo ngingo ntabwo benshi bayihurije ko kuko hari abahora bakora bagashikana nk'isaha mbayeho kubera umuziki iyo rero bafashe amasaha twahora turenza bakayatugabanyiriza eh, nka saa yine niho haba hageze yuko eh, turyoherwa haba hageze yuko n'abo twaha turi ko turateramesha baryoherwa ariko rero baciye batubwira yuko tutarenze iyo saha urumva hariho n'abahora baza maze saa yine cyangwa inyuma ya saa yine wumva batari ko baraza twebwe bica bidukora ko cyane rwose mvuze ko bidukora ko cyane kubera yuko eh, nka twebwe iyo twinjije amahera make cyangwa twaronsa amahera make kubera iyo ngingo urumva akazi kacu ntikaba kariko karagenda neza wibaza iki mu bisanzwe iyo ngingo icyo ndayibaza ko imisi myinshi genda akunda kujya mu butambiro mu bubari kandi byatunezera cyane ariko iyo ngingo imaze kuba ije ntitwayakiriye neza kuko nka twebwe akazi nkajewe akarorera akazi nkora ndakora hageze nka cumi n'imwe nkaca ntanga raporo kugeza isaha zitatu z'ijoro ni ukuvuga rero hageze isaha zitatu z'ijoro nkenera kuruhuka kugira ngo mbe ayere mu mutwe hama nkaca ngenda mu kabare tugatamba umuziki ariko iyo ngingo imaze gushika yukuvuga ngo dutahe isaha zine ntivyanezereye ntivyanezereye na gatoyi ego tugerageje kubiraba umwanya ni muto cyane nko kuva nka jewe mva ku kazi nk'isaha zitatu kugeza isaha zine bakaca bugara akabare frema si, simba donc simba ndaba ayere mu mutwe mm. ni ukuvuga ko rero je ico mbona iyo ngingo vrema ntiyangendeye neza je sinayakiye neza wibaza iki abo banyarumonge baranatubwira icyo bibaza woba nk'umuti kugira ngo abana bariya ntibahungabanirizwe agateka kabo nabo baba bakeneye kwidagadura bo bisaba hakiri kare kandi bakaraba izo saha ntibashobore kuzirenza batanguye kare ndibaza yuko baba bidagaduye murakoze wibaza iki iyo ngingo leta yafashe ni isawa yo gucunga umutekano mugabo byiza mbona yuko bokongera ko isaha zibica nk'izitatu limite yo kuvuza iradiyo ikaba saha zitandatu canke isaha ndwi niho mbona yuko baba bibaharije abantu muri rusange nivyo tugira amahoro wibaza iki yeri ico mbona cokogwa nimba uwo muntu w'iyo radiyo ashaka gushyiramo volume nini nimba yavugije radiyo yiwe ku mutaga wose mu ijoro gushyikana saa tatu yavugije ribaza nta byo bari kwarerekana nta kintu cyiki twavuga bari kwerekana izo saha zine yuzubahiriza akubahiriza abo babana hamya volume akayigabanya nimba ashaka swati kimwe akazina ntuze yiwe yo radio yiwe canke akagabanya volume ku buryo atamuntu ashobora kurudisha amahoro kugira ashoboye kuruhuka neza turiko turaba nka murumonge ububare bwinshi bubatse hagati mu gisagara hariho ububare uca usanga rero nabwo nyene wibaza iki nasaba ahubwo babandanye bakora ajya amasaha bahora bakora mugabo rero leta nayo irabe ukuntu babandanye bakora kujya bahora bakora kuko na kare bahora bakora gushyikana ayo masaha mugabo bivanye n'ukuntu umutekano uba utagenda neza ahubwo je abona yuko leta yokongereza umutekano hanyuma bakabandanya bakora nko bahora bakora njyewe nsanzwe nkesha kenshi ubwo bubyiniro cyangwa ubutambiro ahantu hafi y'ahantu abantu baba barashobora kuraba bakubaka ahandi hantu kure y'aho hantu abantu baba kugira eh, ibintu bize biragenda neza wibaza iki ngewe icyo mbona cya mbere na mbere eh, cyokogwa ndabona ko icya mbere bari bakwiye gukora barashobora kuba botwongerereza umwanya nko kugeza isaha zitandatu kuko turabye aho hantu haba hariko haratambirwa uwo muziki n'abanyagihugu bahaba baba muri iyo micungararo isaha zitandatu niho haba hageze ko baruhuka ngo baryame kugira ngo ntitugume tubamena amatwi hama ikindi cya kabiri mbona cyokorwa kugira ngo twese twebwe ntitumeregwe nabi n'abanyagihugu ntibagire ikibazo boshobora gufata nk'ubwo bubare bakabushyira mu micungararo iri kure y'ahantu hari abanyagihugu bashobora kuba baruhutse kugira ngo ntitubandanye tubamena amatwi ibyo Eh, ndabona ko bashobora kuba bo bikora uko kugira ngo natwe ntibaduhonyange cyane n'abanyagihugu ngo habe b’abahonyange agateka kabo eh, barashobora kuba boshyiraho abajejwe umutekano kugira ngo barabe muri iyo micungararo turi tuba turimo mu uwo muziki kugira ngo bahacungere habe hafite umutekano ntihagire icyo nonekara muri ayo masaha cyane twirengagije bijya bindi navuze ukuntu boshobora kwigiza kure ubwo bubare cyangwa bakatwongereza amasaha barashobora kutubwira aho hantu tuba turi gutambira tukagabanya umuziki hama tukabandanya dutamba muga twagabanije umuziki kugira ngo abanyagihugu nabo nyene ntibamererwe nabi baruhuke mu mutekano mugabo basizeho n'abacungera umutekano kugira ngo umutekano ugume uri asire wibaza iki ni hano wibaza iki cy'uno munsi kirangiriye wakoze kudukurikirana yakoze na jean Pierre misago niwe yafashije gutorokanya amajwi shimire kandi abanyarumonge batubwiye icyo wibaza n'umuti wotogwa kugira ngo abanabariya bariya ntibahungabanizwe agateya kabo ni igihe hari itegeko ribuza kuvuza umuziki kurenza igihe cy'isaha zine z'ijoro akanese Pablo wajyona guteguriye wibaza iki cy'umunsi rero nkabanda kwikebanuye ubaneye kurikirana ibiganiro bya radio isanganiro ibyo bico novuga ku bijanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro n’ukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki mugitegurirwa na radiyo isanganiro wibaza iki